pa' la puta que se cruza por mi ruta pa Guiando bolas, Son película, pa' la ágila, si funa Vía vacilones, poblaciones, Blanco, cuadrante reculeado está en todos los rincones capullones bajan entero agresor, le aplican color, su traje lo pone televisor, sombreago, babea, hijo de población no trabaja, se basa en lo que trampea, rapea, bola terrible fea, la calle nos paquea y se crea, no se va, Si moca no se hace nada, truqueo para almorzar, cada día más difícil, crisis que van en aumento, mundo culea violento, pavimento entero violento, pero quiero colocar igual Se pasa terrible pulento Nada mal momento Sube que buena Batimbo para la arena fritaleando entre la cuya de sirena Vaca culia, hijo no frena Urgió sobre la vereda Sudando la gota Pa' poder tener su cuento de moneda Como sea, como sea Urgió sobre la vereda Sudando la gota Pa' poder es un reto de como sea, como sea pero qué mierda pasa, guacho. Dime qué guate paso. Si cuando ando caminando lapio, se danza puro hueta, ampolleta con caleta de anchura y postura. Pa' dársela bacán, compare guatigo, ritmo puro, la pulenta, la posta realidad desde cierto yecano. En estos tiempos rapero de moneda, quieren, tratan de imitar. Al rapero de pobla, a broca de verdad. Y creerse el cuento en sus temas, que vive la pobreza y humillación del sistema. Y a la final en su casita lo reciben lleno de comida, plata Mientras pasan los días, uno más cagado tío sigue en esta vía. Tirando a patonga con la mean poa en las patas. Por la falta de plata que mueve a este planeta. Y gente que por dos pasajes micro comería todo un día. Gobierno de porquería debería pasar aunque sea un día por esta miseria vía. Para que cache alguna vez esta vieja macho de lo que hablo de lo que hablo. sobre la vea sudando la gota para poder tener su como sea, como sea. Urgido sobre la vereda, dando la gota para poder tener su resto de moneda, como sea, como sea.